50 languages. 77 77 77เหตุผลบางประการ3 Midagi põhjendama 3 Midagi põhjendama 3ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ miks te torti ei söö? miks te torti ei söö? ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ ma pean alla võtma ma pean alla võtma ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ ma ei söö seda sest ma pean alla võtma ma ei söö seda sest ma pean alla võtma ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ miks te õlut ei joo miks te õlut ei joo ดิฉันต้องขับรถค่ะ ma pean veel sõitma ma pean veel sõitma ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ ma ei joo seda sest ma pean veel sõitma ma ei joo seda sest pean veel sõitma ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Miksi sä kohvi ei joo? Miksi sä kohvi ei joo? มันเย็นแล้วค่ะ Se on kylm. Se on kylm. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Ma ei joo seda, sest see on kylm. Ma ei joo seda, sest see on kylm. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Miks sa teed ei joo? miks sa teed ei joo ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ mul ei ole suhkrut mul ei ole suhkrut ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ ma ei joo seda sest mul ei ole suhkrut ma ei joo seda sest mul ei ole suhkrut ทำไมคุณไม่ทานซุป miks te suppi ei söö miks te suppi ปียเดิฉันไม่ได้สั่งค่ะมาไอเตลลินอตเซตามาไอเตลลินอตเซตาดิฉันไม่ทานซุป เพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะมาไซื้อเซตาเซสต์มาไอโอลเซตาเตลลินอตมาไซื้อเซตาเซสต์มาไอโอลเซตาเตลลินอตทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะมิกสเตลิฮอยเซื้อ มิกซ์เตลี่ฮอาไอเซดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะมาโอเลนไทม์ตอิตลันะมาโอเลนไทม์ตอิตลันะดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะไม่ไอเซอเซตาเซสต์มาโอเลนไทม์ตอิตลันะม่ไอเซอเซตาเซสต์มาโอเลนไทม์ตอิตลันะ